فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا تمجيد الله سبحانه وتعالى كذلك هو مثال السلام قمتم صلى الله عليه وسلم نكوتين كما نكوتين وسيان كتبوك الله تبارك وتعالى نقزنقوني وإسلام نقزنقوني كتبتبنا سنة حقيقة tumeanza mwezi wa ramadhani mwezi ambao una kheri nyingi ndani yake bali ni mwezi ambao kuna vitu ambavyo havipatikani katika miezi mingine salafu saleh wema waliokuwa wametangulia katika huo mwezi kuanzia mwanzo mpaka mwisho walikuwa ni watu kujitahidi kwenye ibada walikuwa wanajitahidi kuanzia mwanzo mpaka mwisho bali mwisho ndo walikuwa wanajitahidi zaidi kwenye ibada kwa sababu walikuwa wanajua kwamba mwezi wa ramadhani ndo unaondoka na zile pendi zinaondoka tofauti na sisi mwanzo tunaweza kuanza kwa kasi kubwa tukawa tumeanza kuswali tarawehe tukiwa wengi vile vile watu wakaanza kusoma Qur'ani katika hali ya uzuri lakini kadri siku zinavyokwenda watu wanachoka mpaka inafika ah, lile kumi la mwisho kala kama staff drawers zilikuwa tano zilikuwa sita unaweza kukuta ziko tatu au tatu ili kuonyesha kwamba sisi tuna matatizo na hakuna mashaka leo sisi tuna matatizo imani zetu sisi haziko katika hali ya usawa kwa sababu ule wakati ambao ndio ilikuwa kimkati na kufanya ibada katika hali uliosindo kutoka yaani kumi la mwisho lile ambalo ndilo linakuwa ah, na mambo mengi ambayo mtu asifanye sababu zake zinakuwa nyingi ndio sisi tunatoka wallahi tusahihisheni imani zetu tujijenge imani zetu tuzifanye upya imani zetu na mioyo yetu ili ramadhani tuliokuwa nayo tuweze kuvuna mambo mengi ya na hakuna faida kutumia muda wako mwingi kwenye mambo yasiyokuwa na maada tumia muda mwingi ikiwezekana muda wote katika mambo ambayo yana manufaa kwako kwenye dini yako na dunia yako soma qurani bisha askari bisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua ukiachana hayo iwe ule wakati ambao unashughulika na kama vile biashara au kama ni kibarua kibarua chako kama ni shamba basi unaenda shamba lakini unahakikisha kwamba hupotezi muda wako tena habari za kila wakala palisemwa kasemwa huyo alifanya vile ikawa vile katika vitu ambavyo havina faida kwa muislamu vitu ambavyo havikunufaishi chochote si kwenye dini yako wala dini yako bali kubwa zaidi ambayo tukaolipata ni wewe kupata kasara ima duniani au akhera sasa wamekubalilikeni haya mambo mengine ambayo tunakufa nayo yanakuwa hayana maana kwa sababu hakuna chochote kile kinachokujenga wala hakuna chochote kile ambacho kinatupa faida kupoteza muda kusema sio kwa na ndani ya moyo mtu akaweka vitu ambavyo havimsaidii kwa chochote naam tunaendelea na darasa la fikri wiki iliyopita tulikuwa Uh, tunaingia kwenye habari za miqat miqat aina zote mbili almiqatu almakania والميقات الزمان المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية لو بإذن الله سبحانه وتعالى تنجد الكتاب محظورات الإحرام نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال رحمه الله محظورات الإحرام تسعة إزالة الشعر وتقديم الأظفار وتغطية رأس البقر والأبشر المطيط إلا سراويل لعدم الإزار وخفيف لعدم نعلين والطير وقتل سيد البر وعقل النساء وجماع ومباشرة فيما دون فرج نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ومحظورات الإحرام تسعة ومحظورات الإحرام تسعة ما هي المحظورات المحظورات جمع محظور المحظورات جمع محظور المحظورات جمع محظور جمع محظور وهو في اللغة الممنوع وهو في اللغة الممنوع وهو في اللغة الممنوع وفي الشرع وفي الشرع ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام ما يحرم على المحرم فعله بسبب الاحرام على مسمى محظورات الاحرام نانو المحظورات لوين و نانو محظور محظور المفرد المحظورات لجمع وهو في اللغة الممنوع صوت كما المحجور تستوقع اعتراف بمعنى كيتو ambacho kimekatazwa الممنوع كيتو ambacho kimekatazwa وفي الشرع na katika وفي الشرع na katika ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام يعني أو كيلة كيلة حرامه kwa mtu ambaye ameingia katika ihram katika umra au katika haji kukifanya kwa sababu ya ihram kitu ambacho ni haram kwa muhrim aliyehudumia ibada ya umra au ibada ya haji kukifanya kwa sababu ya ihram kwa mahduratu al-ihram muallif qala tisa vitu ambavyo vimekatazwa vitu ambavyo ni haramu kwa mtu ambaye yuko kwenye ihram tisaa ni kitu vitu ambavyo vimekatazwa kwa mtu ambaye yuko ibada ya haji au ibada ya umra ni tisa فبدا المؤلف في تعدادها akaanza muallif rahimahullah kuvihesabu kimoja baada ya kingine akaanza kusema idara shari kuondoa nywele izala bishari kuondoa nywele izala bishari kuondoa nywele okto min jamii albadani kwenye mwili wote min jamii albadani kwenye mwili wote min jamii albadani kwenye mwili wote kwa hiyo ni haramu kwa mtu ambaye tayari ameshazuia kufanya ibada ya umra au ibada ya haji kuondoa nywele sehemu yoyote ya mwili wake yaani sawasawa zile nywele ambazo ni mashuruhu kuziondoa au zile ambazo si mashuruhu kuziondoa haifai kuondoa nywele za aina yoyote ile wakati mtu akiwa katika ihram ya umra au ihram ya haji hiyo moja wa taklimu adfari na kukata kucha wa taklimu adfari na kukata kucha kukata kucha au na kupunguza kucha اكتب سواء أظفار اليد أو الرجل سواء أظفار اليد أو الرجل سواء أظفار اليد أو الرجل سواء أظفار اليد أو الرجل hizo kuja sawasawa ni za mikononi au miguuni sawasawa hizo kucha ni za mikononi au miguuni ni haramu haifai kwa mtu ambaye yuko kwenye ihram ihram ya umra au ihramu ya haji kukata au kupunguza kucha zake namba pili thumma kana ra's zakarin wa wataghfiratu ra's zakarin na kufunika kichwa cha mwanaume wataghfiratu ra's zakarin na kufunika kichwa cha mwanaume yani mwanaume anapokuwa yuko kwenye ihram ni haramu kufunika kichwa chake ijma'an اكتب اجماعا al رأس ذكر na kufunika kichwa cha mwanaume ambaye yuko kwenye ihram jambo hilo ni haram halifai limezuiwa na hilo ni jambo la tatu اكتب اما المرأة لا بد أن تغطي رأسها أما المرأة لا بد أن تغطي رأسها أما المرأة لا بد أن تغطي رأسها أما المرأة لا بد أن تغطي رأسها أنا ممكن لازم أقول لك ممكن لازم أقول لك أما المرأة لا بد أن تغطي رأسها ثم قال ولبسه المخيطة ولبسه المخيطة na kuvaa kwake huyo mwanaume almakhita nguo zilizoshonwa kulingana na maumbile walubsuhu ay adhakar walubsuhu ay adhakar almakhita na kuvaa kwake mwanaume nguo ambazo zimeshonwa kulingana na viungo kulingana na viungo kama ilivyokuwa shati kanzu suruali na mfano wake kofia pia inaingia vile vitu katika nguo ambazo zimeshonwa kulingana na viungo ni haramu kwa mtu ambaye yuko katika ihram kuvaa ما هو المخيط المخيط هو اللبس المصنوع على قدر العضوية هو اللبس المصنوع على قدر العضوية هو اللبس المصنوع على قدر العضوية هو اللبس المصنوع على قدر العضوية هو اللبس المصنوع ni nguo ambayo imetengenezwa huwa lbsu masnuu ni bali nguo ambayo imetengenezwa ala qadri kulingana na kiungo kwa ni haram mtu anapokuwa katika ihram sawa ya haji au umra kwa mwanaume kuvaa nguo ambayo imeshonwa kulingana na viungo yake thumma qala illa tarawila liadami إذان isipokuwa suruali kwa kukosekana uh, kikoi illa tarawila liadami izari isipokuwa suruali kwa kukosekana kikoti yani kama mtu amekosa eh, izari basi wakati huo uh, itakuwa inajuzu kwake yeye kuvaa suruali jamani suruali zinazokusudiwa hapa ni zile suruali pana suruali pana sema sarawili ni zile pana sio suruali ambazo sisi huwa tunavaa za kubana hizi suruali tunazovaa za kubana hizi tunawakilisha hizi suruali ambazo sisi tunavaa kwenye swala zetu hizi suruali zinashia kwa sababu zinachora maumbile ya mtu sasa kuna baadhi ya ahlulilmi waliosema kwamba mtu kwa kuvaa suruali za namna kama hii hatari yake kwamba swala yake kuto kwa wakataza moja kwa kwamba watu na haya masomo hayo bana waachane nayo waachane nayo waachane nayo na katika hali ya kisiasa hilo ndo bora zaidi kuachana haya masomo kuachana haya masomo ambayo ni nguo ambayo haina mashaka kwenye upande wa swala yake kuliko kufanya kitu ambacho anaitia swala yake kwenye matatizo suruali zile bana suruali zile bana zamani pale tulikuwa tunaita buga suruali pana ambayo mtu akivaa haisuri chochote kutokana na uh, ule ukata wake kwa hiyo mtu anapokuwa anakosa izaz basi atakuwa anavaa suruali wa kufaini liadami alayhi na kofu mbili kwa kukosekana viatu ambayo shakili yake inakuwa na kibalani nakuwa na kabalani nakuwa na mbili yani vile viatu nakuwa na mkanda upande wa kushoto na upande wa kulia yani akrab uh, kwenye hizi ndala ambazo tunazivaa lakini shekeli yake ilikuwa tofautiana na ambayo walikuwa wanavaa wakati huo na ndio ambayo ilikuwa uh, ni mashururu kukuvaa wakati akiwa katika ihram lakini anapokuwa anakosa na halal basi itakuwa inajuzu kwake yeye kuvaa kofu mbili ikiwa na maana kwamba kuvaa kofu tu ya kuwa ah, na alani jipo haifai na itakuwa amefanya mahdhura min mahdhurati lihram kwa amefanya kitu ambacho kimekatazwa katika vitu ambavyo vimekatazwa kuwa mtu katika ihram ngapi ነው ዛ አሁን ها ثم قال والطيب ما منكات والطيب ما منكات يعني ni haramu kwa mtu ambaye yuko katika ihram sawa umra au haji kujitia manukato kujitia manukato fi badanihi au thawbihi fi badanihi au thawbihi fi badanihi au thawbihi kwenye mwili wake au nguo yake ni haram haifai ni mamnuu hilo jambo limekatazwa mtu anapokuwa katika haram kutumia manukato ima kwenye nguo yake au kwenye mwili wake lakini wakati mtu anafanya istidad ya kuingia kwenye ihram kabla ya kuingia kwenye ihram ni sunna yeye kuitia manukato katika katika mwili wake lakini ni makruhu kutia katika nguo zake ama akijaingia kwenye ihram inakuwa haifai yeye kuweka manukato kwenye nguo zake au kwenye mavazi kadhalika haifai mtu anapokuwa katika ihram kutumia sabuni ambayo zina harufu zina harufu kama manukato na harufu eh, kama ya manukato na sabuni zinanukia sana mtu anapokuwa katika ihram haifai kutumia sabuni za namna hiyo safi sita akasema wa saidi albardi na kuua kiwindwa cha nchi kavu wa qatlu saidi albardi na kuua kiwindwa cha nchi baada albardi uqtud alwahshi wa saidi albardi alwahshi na kuwa kiwindwa cha nchi kavu ambacho kinaishi porini ambacho kinaishi porini kwa ibada tunapokuwa yuko katika ihram huwa kiwindo cha nchi kavu ambacho kinaishi porini huku yani والمحرم أذية الصيد والمحرم أذية الصيد والمحرم أذية الصيد والمحرم أذية الصيد واصطياده واصطياده والمحرم أذية الصيد واصطياده واصطياده وقتله اصطياده وقتله وذبحه اصطياده وقتله وذبحه والدلالة والدلالة والدلالة والإعانة عليه والإعانة عليه والإعانة عليه نا كريتو حرام و السيد آه، البري albari alwasi kumfanyia maudhi yaani ukaona swala kama kumfanyia maudhi aliyekuwa wewe kwa katika ihram kumfanyia maudhi kwa njia yoyote ile umemuona huenda amekilia zake uka uka ukamtua ni jambo la haramu umeona amekuwa katika ihram kufanya hivyo haifai kadhalika siladuhu na kumuiza kumuiza huyo mnyama au kukiwinda hicho kiwindwa tanzika wasianuhu na kumuinda au kukiwinda wakatluhu na kukiua wakatluhu na kukiua kumuua wadhabuhu na kukichinja wadhabuhu na kukichinja wadalala na kumjulisha mtu ilivyo kwamba sehemu fulani kuna kiwindwa wadalala na kujulisha kujulisha mtu ambaye unaweza wewe ni muhrim wewe ni muhrim halafu kuna mtu yeye sio muhrim sasa kuna nyama pale kuna swala wao kwa kwamba sasa wewe ni pale ngoja nimwambie huyu asio katika ihram aende akamshughulikie kwa hiyo kumwambia bwana ndio nimeona pale sungura pale au nimeona swala pale hili jambo pia ni haramu hili jambo ni haramu kwa hiyo wadalala na kujulisha yaani kujulisha mtu mwingine kilipo hicho kiwindwa walianatu alaihi na kusaidia walianatu alaihi na kusaidia kusaidia vipi kusaidia kwa namna yoyote kumsaidia mtu ambaye anakiwinda hicho kiwindo yaani mfano yeye kamuona sungura kamuona swala anataka uh, ampige ili kusudi aweze kumpata lakini katika vifaa ambavyo vitumia kimoja kiko mbali kwa hiyo kumwambia muhrim kwamba bana niletee kitu fulani yeye akishafanya hivyo itakuwa amefanya jambo la haramu itakuwa amefanya jambo la haramu hata kama ingekuwa tu mvivu kuchukua na kumpa ili akampige itakuwa huyo ambaye yuko kwenye ihram ya haji au umra amefanya mahdhura min mahdhurati al-ihram sita hiyo anasema wa aqdu nikahi na kufunga ndoa wa aqdu nikahi na kufunga ndoa wa aqdu nikahi na kufunga ndoa اكتب لا يتزوج لا يتزوج لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يزوج غيره بالوكالة ولا يزوج غيره كي لا يتزوج ولا يزوج غيره بالوكالة ولا المرأة أن تتزوج وهي محرمة ولا المرأة أن تتزوج وهي محرمة ولا المرأة أن تتزوج وهي محرمة أي لا يتزوج ولا يزوج غيره بالوكالة ولا المرأة أن تتزوج وهي محرمة wa akdi nikah na kufunga ndoa ikiwa na maana kwamba mufri la yatazawaj haoni mufri wakati huko kwenye ihram haoni yaani swala yeye kuoa hilo jambo ni mamnuu sawasawa anaoa yuko kwenye ihram na waliwa mwanamke yuko kwenye ihram akamwambia kwamba bana nikuozesha akasema nimekubali kuoa hilo alibali wala yeye kuoko wakala yani ni salamu haramu ah, akasema jamani eh, basi bana ah, nendeni kijiji fulani hapo kuna binti hapo anaitwa Mariama nendeni mkaniolee wakati huko ni salamu hiyo haifai hiyo haifai wala yuzawiju ghairahu bil wakala wala hamuozeshi mwingine kwa wakala wala yuzawuju ghairahu bil wakala wala hamuozeshi mwingine kwa wakala yani sura yake yeye kwenye kalamu ana binti huku ana binti akasema wakati kwa bwana kulikuwa na mtumba alikuja wakati niko hapo kwa hiyo sasa nataka kuoa muda ambao ndoa imepangwa yeye kwenye ihram akamwingiza mchumba bwana simamia hapo kumwozesha binti yake hilo pia halifai wala yuzawiju ghayrahu bil wakala wala amwozeshi mwingine kwa wakala wala almar'a an تتزوج وهي hiya ولا wala mwanamke kuolewa hali ya kuwa yeye mukrima kuolewa so sawa ndoa inafungwa huko huko au ndoa inafungwa kwa wakati yeye yuko kwenye ihramu kwa nyumbani kwa ndoa itafungwa hizo sura zote zinakuwa hadifai kwa mukrima doktor amma khitba fatukrahu amma fatukrahu منه أما الخطبة فتقرأ منه أما الخطبة فتقرأ منه وأما الرجعة فتباح وأما الرجعة فتباح وأما الرجعة فتباح أما وتنبى أما الخطبة فتطرح أما وتنبى المكروه وتنبى يعني أنتم جو كن إحرام akamwona binti akamchukia kwa watu kwa wengi kwa hiyo sasa ule uzo wa watu ule kuna ile misafara ile inatokea watu wakawa karibu karibu kwa watu wakaonana mara nyingi hata zile nchi ambazo ziko karibu karibu huona kuwa pamoja sasa inawezekana mtu akamwona binti huko akaamua kumtumbia fanya hivyo ah. <clears throat> Amma فالعيب dia, الرجعة فتباح dia kurejea nimekumbuzia mwanamke ni mubaya mtu alikuwa amemwacha mkewe alikuwa ameenda mkewe huko alikuwa ameuziwa akakasirika akamwacha mkewe kisha baada ya hiyo safari ya kuenda umra au safari ya kuenda haji kwenda kule mliwekaraimika kuna jua bana mwanamke ulimwacha tu lakini bwana anapendapenda ah. ah kwamba kupiga simu kumbano mke wangu mimi hilo linajuzu kufanya hivyo ina na jana umbe tuachana haya hayo yaani kumbe kumwona mwingine anaanza kamwacha mwanamke mwenyewe pia nikaamua kutoa talaka lakini akitokea mwingine kumuomba unaweza kutokea ugomvi hapo sio kwa nafaa yaani ikawa watu tena hata kurunyani na mwenyewe alimwacha sasa basi sio kama kama kama kama kuhivu sio basi mtu kuchezea darasa basi eh ukujua dunia wanaudhi yani sio kwamba waudhi wanaudhi kweli kweli wanawake nitusubiri kabla ya kwali kwa mwanamke yeye anaenda kusoma ana swali eh anavaa hijabu hii Kenya kuna vitu vingi vya pale vya ajabu ajabu kuvumilia tu uweze kupata malaika wala tabu. Kwa hiyo subira inahitajika, kuishi na mtu subira inahitajika. Kwa hiyo ah, swala la kufunga ndoa ile swala ni haramu kwa muhrim, ah, na swala la kutumbia ni makruh, na swala la kumrejea mwanamke ikiwa huyo alikuwa ameacha hilo jambo ni mubahi thumma qala wajmau na kufanya tendo walimao na kufanya tendo la ndoa kufanya tendo la ndoa yaani tu kwenye haramu huenda yuko na mkewe huko akamwezaji kufanya tendo la ndoa hilo jambo halifai hilo jambo halifai kwa mtu ambaye yuko kwenye ihram wajmaun اطلق الذي يوجب الغسل وجماع الذي يوجب الغسل wajmau alladhi yujibu alghusla na tendo la ndoa ambalo linawajibisha mtu kuoga tendo la ndoa ambalo linawajibisha mtu kuoga tendo la ndoa lile ambalo linawajibisha mtu kuoga tulisemaje kwa sababu yake tendo la ndoa ambalo linawajibisha mtu kuoga yaani ikahesabika kwamba janaba inabidi aoge tulisemaje hmm. بخار الحسبة أو بقدرها من مقطوعها في فرج أصلي بلا وينجز kitu cha uume au makadirio ya kitu cha uume kwa mtu ambaye kile kwenye uke wa asili au kwenye utupu wa nyumba wa asili bila yakini Kwa hiyo kufanya hivi katika ihram hilo jambo ni haramu, na swala ni jamani, katika vitu ambavyo ihram ya mtu inakuwa ni fasi, vitu vingine vyote ihram haifasi, lakini kuna vitu ambavyo mtu akifanya katika hivi na vile avifanye kama jimaa, kufanya tendo la ndoa ikiwa kabla tahalul awal, basi inakuwa inamlazimu mtu kufanya hayo ambayo tutakayokuwa tumeeleza karina inshallah ngapi nane kina nane wamubasharatun fima duna farji wamubasharatun fima duna farji na mubashara yani mubashara ni nini yani ngozi ya jinsia fulani kugusa ngozi jinsia nyingine yaani kama mwanaume kumkuta mwanamke ngozi zikakutana ngozi zikakutana wamubasha na kukutana eh, ngozi kutana ngozi baina ya mwanaume na mwanamke aliposema mubashara oktub bishahwa wamubasharatun bishahwatin fima duna farjin katika sehemu isiyokuwa ya eh, utupu kumubashara na kukutana ngozi kwa hiyo itakuwa Uh, kukumbatiana hapo kule kukumbatiana kwenyewe kukawa na eh, shahawa ndani yake kukawa na matumanio ndani yake mwanaba au kupeana mkono au kwa njia yoyote ile ambayo ngozi zao zitakuwa sana kwa matamanio sima duna farki katika sehemu ya utupu ah, basi hili pia ni jambo ambalo halifai wakati mtu yuko katika pesa pale kwenye toa toa huwa inafanyika tunaona wakati mchanganyiko mchanganyiko mchanganyiko hasa kama wakati wa haji kusema eh, wakumbanue upande wa maume wafanye toa wako wakati wake na wanawake wafanye toa wako wakati wake imekuwa ni shida kwao pale kwenye toa wako sasa kama itatokea mtu akamkuta mwanamke ikiwa bila makusanyanio kalateni ikiwa bila makusanyanio haina shida sababu kutokana na ule uwingi watu wanakuwa wengi kweli panakuwa na msongamano usiokuwa na maelezo panakuwa na msongamano usiokuwa na maelezo sasa ikitokea pale kukutana maadamu siku matamanio basi inakuwa hamna shida ama sasa kama mtu atakuwa amemgusa mwanamke kwa matamanio kugusa tu ukaangalia basi yakavuta hisia ah, fikra zikamjia kwa wakati ngoja niendelee kuwa naye karibu lao niendelee kumvuta wakati kuwa mtu wako hii sasa inakuwa ni shida inakuwa ni shida wallahi kuna watu wanafanyika mambo ya ajabu sio watu wote ambao wanaenda huko jirani wanakosa kuna watu wanafanya mambo ya ajabu hasa hasa wale ambao wanaenda kule elimu zenyewe za ibada ile hawana wakajiendea wenyewe wanafanya vitu vingine vya kuchekesha liko mbali kabisa na dini na hii ndio hata tutakuwa na elimu atakuwa na maarifa mambo ya kisheria hivi yake na na sana hivi wenyewe makwenda za kidini hivi <laughs> yani anaona kwamba hii ndio hii basi yeye analifanya hivi Allahu mstaan na ndio maana tunasema kwamba watu mara nyingi hizi basi unazofanya basi elimu huwa ni maarifa nazo في سلطان الكعاري يا أستاذي نعم ذكر قال رحمه الله العظيم وفي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أبصار في كل واحد فأقل طعام السيف وفي الثلاث فأكثر دم وفي تغشية الرأس بلا فقر بلا فقر ولبس نقيص وتطير في بدن أو ثوب أو شمل أو دهن أو دهن أو دهن أو دهن فدية وإن قتل فعلا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. نعم. ثم قال انتبه katika sehemu ambazo zina shida sana katika ibada ya haji ni hii nukta ambayo tutaangazia sasa. Tutaangazia kidogo la kusoma. hizi ndio sehemu ambazo zinashinda na watu wengi huwa hata kwenye kuzungumza wanapotea hata kwenye kuzungumza wanapotea kwa sababu ni kitu ambacho kinahitaji umakini hapo kwenye umakini anasema fafi akalla min salati taarat kwenye uchache wa nywele tatu tumezungumza katika mahdhurati ya ihram katika vitu ambavyo havifai kwa mtu kufanya ni kuondoa nywele sawa eh sasa fafi akalla min salat sha'rati kwenye nywele chache yani chini ya tatu akatoa nywele chache chini ya tatu yani akatoa mbili au moja sawa sawa au kwenye ndevu au kwa au sehemu zake za siri akatoa nywele moja au mbili watalathati adbari na katika uchache wa kucha tatu uchache wa kucha tatu akatoa kucha mbili anapunguza kucha mbili au kucha moja akapunguza akakaa fi kulli wahid intabi fi kulli wahid kwenye kila moja yani kwenye unywele mmoja au kwenye kucha moja fi kulli wahidin kwenye kila moja fa aqalla na utaki wake yani uchaji wa mmoja ikiwa na maana kama ni nywele akapunguza akikata nusu kabaki yani hakutoa yote katoa nini nusu taamu taamu miski itabidi alishe maskini kwenye kila moja au ya mmoja ikiwa na maana kwamba kama atatoa nywele moja atalisha maskini mmoja kama atatoa nywele mbili atalisha maskini wawili kadhalika kama atakuwa amekata nusu ya unywele wake atalisha maskini mmoja kama atakuwa amekata nusu ya nywele zake mbili atalisha maskini wangapi kadhalika kwenye kucha kwenye kucha moja atalisha maskini mmoja kama atakata ile kucha nusu atalisha maskini mmoja kama atakata kucha mbili atalisha maskini wawili haya tuamu mskini talisha maskini kiwango chake kilekile kile kiwango chake kile kile ambacho ni mtu burdi au nisfu ta'im min tumekaribu nadhani mkono wako umekaa kichwani mtu bore au nisfu saain min al-ilm ukaandika baadaye wakati mraji ukiandika hawa مد بر أو نصف ساع من غيره مد بر أو نصف ساع من غيره مد بر أو نصف ساع من غيره مد بر ambayo tunasema ni kiwangapi mmoja unakuwa kiwangapi muskiro na gramu kumi na gramu kumi kwa hiyo inakuwa gramu ngapi muskiro ni gramu ngapi mia tano gramu kumi gramu mia tano na kumi kutokana na gurga wa nisfu sa'i min ghairihi na nusu ya saa wa isiyofunga nusu saa tulisema sawa kilo ngapi kilo mbili na gramu ngapi na gramu arobaini nusu yake ni nini kilo moja na gramu ngapi gramu ishirini kilo moja na gramu ishirini ثم قال وفي الثلاث فأكثر دم na kwenye nywele tatu au kwenye kucha tatu na kuendelea itamlazimu damu wafisalat na kwenye nywele tatu au kwenye kucha tatu faakala na kuendelea damun itamlazimu damu ukimaya تلزمه تلزمه الفدية سيديات أما لو تنوى بالثلاث فأكثر دم أبو أليك تلزمه الفدية تلزمه الفدية تلزمه الفدية وهي فدية الأذى وهي فدية الأذى وهي فدية al-adab itamlazimu fidia nayo ni fidia ya adha fidia ya adha ni hiki itakuja yani mtu anapokuwa ah, ametoa adha kwenye mwili wake anakuwa anatayarishwa baina ya mambo matatu kulisha kufunga au itakuja tafsiri itakuja lakini hapa amesema damu yani moja katika vile vitu vitatu ambavyo mtu anafanyaje anajiarisha kuvipata na ndio maana tukasema kwamba hapa akijafanya hivyo itamlazimu fidia fidia yake ni fidia ya adha watatadi basi watatadi tafsiruhu na ufafanuzi wake watatadi tafsiruhu ufafanuzi wake utakuja kwa hiyo tumeshatoa habari za nini tumetoa habari za kuondoa nywele na kukata kume sawa qala wa fi وفي ar الراس bilazi na kwenye kufunika kichwa bilazi kwa kitu ambacho kinaganda kichwani bilazi kwa kitu ambacho kinaganda kichwani kwa kofia na mfano wake kitu ambacho kinaganda kichwa mtu akivaa kinakuwa kinaganda kichwani na kutoka kwake si rahisi wafita kafia kirasi bilasiti na kwenye kufunika kichwa kwa lasi yani kitu ambacho uh, kinaganda katika kichwa hapa mwalimu rahimahullah ametuletea kaidi ya lasi ametuletea kaidi ya lasi also وهذا خلاف المذهب وهذا خلاف المذهبي وهذا خلاف المذهب وهذا خلاف المذهب لأن المذهب لأن المذهب لأن المذهب أنه متى غط رأسه أنه متى غط رأسه أنه متى غطى رأسه بلا رزق أو غير لاصق بلاصق أو غير لاصق بلاصق أو غير لاصق لازمته الفدية هذا خلاف المذهب لأن المذهب أنه متى غسل رأسه بلاصق أو غير لاصق لازمته الفدية لازمته الفدية فكتبه المؤلف آه Ibn Balbad ametaarifu madhhab pamoja na hapa ametaarifu madhhab. Kwa nini? Kwa sababu madhhab pale atakapofunika kitu sawa sawa amefunika kwa lazi kwa kitu ambacho kinaganda kichwani au zaidi lazi au kisicho ganda kichwani, maadamu sio amefunika yani hata kwa kushika mwavuli ni madhhab, kwa kushika mwavuli ni madhhab lazimatuhu fidya inamlazimu pigia inamlazimu pigia tayib kwa anasema wazita katika tirati bilazimu na kwenye kufunika kichwa kwa lazima walisi masifin na kuvaa nguo ambazo zimeshonwa kwa usawa wa kiungo watatayubun fi badanin au thawbin au shammin au dahi na tumia eh, manukato kwenye mwili au kwenye nguo au mtu akawa anayo na au mafuta yani yale mafuta yenyewe yakawa ndani yake kuna manukato alfidya itamlazimu fidya alfidya itamlazimu fidya fidya ni kitu gani itakuja ametaja vitu vingapi kataja takapia lugha lobto almaghrib wa sawa ngapi hivyo vitatu na atamaliza ngapi kabla hivi vitatu tumetanguliza vibaya viwili sio katanguliza viwili kwa hiyo tano tumeshaondoa tano bado ah, nne anasema wa in qatala na ikiwa ataua kiwindwa wa in qatala swaidan ikiwa ataua kiwindwa اكتب اخرج غير الصائد اخرج غير الصائد اخرج غير الصائد اخرج غير الصائد ametoa kisichokuwa said ametoa kile ambacho hakiwingi ametoa kile kisichowindwa yani kama mnyama asili yeye hawindwi basi itakuwa uh, inajuzu kwake yeye kumuua kati hiyo katika ifraki sawa kama alivyokuwa nyoka anaweza kamuua kama alivyokuwa simba ikitokea kwa nini kwa sababu simba hii ikiwindwa wala ndio kusikilizwa kwa anasema wa, zaina ikiwa ataua kiwindu maakula chenye kuliwa maakula chenye kuliwa oto akaraja ghaira maakula akhraja ghaira ma'qul akhraja ghaira ma'qul akhraja ghaira ma'qul ametoa kiwindwa kisicholiwa ametoa kiwindwa kisicholiwa bali barijan chenye kikavu barijan chenye kikavu yani hicho kiwindwa chenyewe ni chenye kuliwa tena chenye kikavu ماذا أخرج أخرج صيد الماء أخرج صيد الماء أخرج صيد الماء أمتوى kiwigo cha majini أخرج صيد الماء أمتوى kiwigo cha majini aliposema barrian ametoa kiwigo cha majini yani samaki wale mtu alikuwa moto akaja kuvua hiyo nchi kwa sababu samaki katika viwigo vya nchi kavu أسلم أسلم أحواليه صيغة أسلم أسلم إيش؟ أسلم نعم أسلم الشركية بمعنى أخرج الحيوان الإنسية أخرج الحيوان الإنسية الذي نجح أخرج الحيوان الإنسي الذي مد أخرج الحيوان الإنسي الذي مد أخرج الحيوان الإنسي الذي مد أعمل انتوى نياما نعم باي هو نحن واسكيا كيفي ألاك بداي أكا كيفي أكيد قليل يعني كما يقول هو نوم ببارك وكيفي نوم بان أكاوني umupolisi yanto kwa hiyo aka kafanya moja kati yale mambo ambayo tunasema ni haramu kwa kuwindwa haingii katika uharamu kwa sababu mwanzo wakati huo hawi ni kiwindwa cha hivi tati ijapokuwa mnyama ambaye yuko hivyo anafanywa kama anavyofanywa yule aliyewi lakini atakapokuwa amemwinda hatochukua hukumu ya yule ambaye anawindwa kiasi tumeelewana faalihi faalihi jazau ni juu yake aljaza aljaza ni nini ikiwa yule mnyama ambaye kamuua ana mfano katika wanyama ambao tuko nao basi atamchinja mnyama ambaye amefanana na huyo mnyama ambaye amemuua kama ilivyokuwa mbuni anafanana sana na ngamia kwa kumuua mbuni basi atachinja ngamia hiyo ndo aljazaa kama hana mfano tafsiri itakuja tafsiri yake itafanyaje itakuja tumeondoa ngapya ngapi mpaka vitu vingapi tumevitoa sita sio tumetoa sita tumetoa izara bishari tukatoa uh, na kalimu al-azhar tukatoa sababu ya ra'su bakarin tukatoa lutfu al-maqit kadhalika tukatoa sayyid tukatoa qatl sayyid al-barri pamoja na nini tutayo vitu sita tulishavitoa vimebaki vitu vitatu aqlu nikahi wajma'u wa mubashara haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutayaanzia siku ya kesho. Kwa hiyo kwa leo tunasimamia hapa na تطيب يعني مرقة katika mwili au nguo au shamli au kawa nayo ikawa na nusa au dami au mafuta yenyewe yanke akawa na maana yana na mafuta yale mpaka yale ili mafuta yale yaamkie na harufu mkali لا ينسى كفاك هذا شمس وكفى كفاك أما مفوطة هذا كفاك أما كسم دعاك نعم نفس الشيء كما تتهاوش لكن هجباري huondoa hata mjeni ama sahau hukumu yake itakuwa naam kule yafalisha maskini wa hara itakuja ifalisha wapi itakuja inshallah naam hiyo itakuwa imetokea katika hali ya hapa itakuja hukumu yake pamoja na mtu aliyosahau hiyo itakuja katika mtu ambaye amefanya kimakosa hukumu yake itakuja pamoja na mtu aliyesahau au aliyefanya kuujinga na ndo hivyo ndo hivyo hukumu ndo hivyo yaani akatoa kindeo chake kirogo cha ndio ndo hivyo hukumu yake atalii Nou. E. Eh. Hapa. Allahoum akdam oye wakalou. utachambuliwa na yule mnyama katika hali ya kuokoa itakuwa kuna udharura wa kufanya hivi lakini kama mnyama anakaribia kufa tu pia hatusaidia kwa lolote hatusaidia kwa lolote vile kwa sababu akusaidia atakuwa anafanya mahadhura katika mahadhurati na haifai naam ihram tunasema kwamba mtu anatumia mikati anatumia wapi mikati mikati ukasema mfano ulivyokuwa nani dola kulai ambapo ni mikati ya watu wa Madina kutoka dola kulai kwa mpaka kufika Maka tunasema kilomita 400 na ngapi kuna mkoa hapo katikati hapo sawa yani mikati ndio ziko nje ya mji wa Maka na wakati huo hata uko huko huko huko huko huko arafa huko huko huko msdalifa huko ni nje ya mji wa maka na wakati huo kulikokuwa na mingi huko naonekana kukuta naye sababu muzdalifa arafa haliko ndani ya mji wa maka nikukuwa sehemu ya nyumba hayakubali jo kufika huko kwa hiyo jambo ambalo mshusua jambo ambalo limesikana نعم الطفل لا كان واجب منطق kamu tuan mutaf atau mutaf? Kamu tuan mutaf apa? Nah, wewe utakuwa utakuwa umefanya utakuwa umefanya gheshi utakuwa umefanya gheshi utakuwa umefanya gheshi japo kwa hautaingia katika bole katika mambo haya lakini utakuwa umefanya jani sungura خير ان شاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك